ndiho ku bwayo kuri mwebwe mwese mwahise mu isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana amakuru ndabashikiriza kuri uno mutaga nayo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uno munsi niyo hatangujwe mu gihugu cyose umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ushiriwe w’ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda turababwira hirya no hino ingene byifashe hamwe mu masomero abanyeshuri n'umurengera ahandi abarondera ibanza kubasubiramwo umwaka baracari benshi amafaranga atangishwa mu mashuri ku bana bandikwa aracavugwa ni mu kanya murabikurikira abashonera impuzu kuri Avenue de la Mission mu gisagara cya Bujumbura baheruka gutwagwa imashine zabo n'igipolisi basaba kuzisubizwa mu gihe mu gipolisi bavuga ko byakozwe mu ntumbero yo gusukura igisagara abarongoye meri bemera ko icyo kibazo bagiye kugifata mu minwe abanyepolitike bose nabo bahamagarirwa kudakoresha imvugo z'urwanko mu bihe himirije amatora kuko bikunze kwibonekeza muraza kumva muri ano makuru akamu gategwa n'umuvugizi w’ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mukanya kanya nido nido ry'ano makuru inama isumba ingimba ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahereye mu ntara ya gitega aho bamwe mu babyeyi batunze imfubyi zitandukanye basaba gufashwa kugira baronswe ibikoresho by'abana batunze muri uno mwaka w'ishure mushasha kuko ngo batishoboye ni mu gihe kuri w'Imana ishirahamwe Arche des enfants vulnérables sangwe kibondo ryatanze ibikoresho ku bana b'imfuvyi muri commune Gitega abarongoye iryo shirahamwe bakavuga ko bashimye gufasha abana babuze abavyeyi bose n'inkuru ya Arthur Kavabushi abo bana bafashijwe uko ari mirongo ibiri na batandatu baronkejwe imfashanyo igizwe n'amakaye amakaramu n'ibirato hamwe n'impuzu zo kwikinga imvura ibyo bikoresho nabyo bakaba bazobikoresha umwaka wose atabindi byo kongera ko basubiye kurondera mu isoko nk'uko bivugwa n’ubuserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe na jonathan ngo abo bana bafashijwe batowe ku mitumba itandukanye yo muri komine gitega ariko rero ababyeyi basanzwe batunze abana b'imfubyi batari muri abo baronse iyo mfashanyo bavuga ko abo baronkejwe ari bake cyane ugereranije n'abana b'imfubyi bari muri komine gitega abo babyeyi basaba ko nabo boronse imfashanyo nk'iyo iby’abo bana batunze ngo kuko bari mu bukene kandi badashoboye kuronka ibikoresho by'abana babo ushize ko iby'abana batunze ngo bitagenze uko hari imvubyi nyinshi zitazoja ku ishure muri uwo mwaka w'ishure watanguye kuri uwa mbere uwo aserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe yamenyesheje ko ubu bisunze abana batagifite ababyeyi bose ngo ariko barazi ko imfubyi ziri mu migwi itandukanye bazobikorera ko mu migambi yabo y'imyaka itatu iri imbere ishyirahamwe arche des enfants vulnerables rikaba rizokurikirana abo bana mirongo ibiri na batandatu ku ishure mu byo gufungura no mu kwivuza igitega arthur kavabushi ku bwa radiyo isanganiro arakoze Arthur Kavabushi ku munsi wa mbere w'umwaka w'ishure utangura imuyinga hibonekeza abanyeshure benshi barondera ibibanza byo gusubiramwo umwaka w'ishure mu bisata by'inyuma y'ishure nshingiro ivyo bikava ko abanyeshure bayobewe umwaka uheza ari benshi bababa ibice 35 kw'ijana n'inkuru ya Dieudonne Nzeyimana mu mashuri yisumbuye ari ngaha mu gisagara cya muyinga uretse abanyeshuri baje gutanga umwaka w'ishuri mushasha hibonekeza n'ababyeyi ngo nabaje kurondera ibibanza by'abana bifuza gusibira umwaka w'ishuri bamwe mu babyeyi bati mwaka wa mbere w'inyuma y'ishuri shingiro abana bacu barayobewe ku bwinshi umwaka uheze abayobozi nabo ngo bakababwira ko abakigwa ubwa mbere ari nyabuna abaheruka kurungikwa na leta mu bisata umwaka rero uheze ku banyeshure ibihumbi cumi na bibiri na mirongo itatu na batandatu bari mu mashuri yisumbuye igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri n'umwe barahebye ishuri umwaka utarahera nayo abinanasi bagaheza umwaka himutse mirongo itandatu na batanu n'ibicindwe ku ijana gusa mukamenya ko hari n'ikibazo ku batamenye ca kibazo ca leta bo bifuza gusubira mu myaka y'icenda umuyobozi bw'inyigisho mu ntara bati amashuri atanga ibibanza afatiye ku bushobozi afise nayo kwabo mu myaka y'icenda ngo abataronse ibibanza leta yarabategekanirije ibyigwa by'imyuga imuyinga Diodone Nzeyimana ku bwa radiyo isanganiro arakoze Diodone Nzeyimana dusubire mu ntara ya Gitega aho bamwe mu barongoye amashure bagiriza ubugenduzi bw’amashuri muri iyo ntara kuba bwashizeho amashu kuba bwashize amashure yabo ku rugero rw'inyuma ibyo bita kategori mu gifaransa aho nyanzwe amategeko basaba bushikiranganji burabe iby'amashure gushiraho umugwi woza kugira amatohoza n'inkuru tubaza Gerard nibigira Hatungimana Jean Marie aserukira imbere y'amategeko ishure ryigenga ry'Igitega gitwa Nouvelle Horizon de Gitega yagiriza umugenduzi w'amashure muri iyo ntara niyo nkuru Renova kuba atakurikije amategeko mu gushyira iryo shure ryiwe mu rugero ce Hatungimana Jean Marie avuga ko ishure ryiwe rikwije ibisabwa byose kugira ngo rije mu rugero B Nibayemere Joseph nawe arongoye ishure Lycée Technique New Generation nawe yagiriza uwo mugenduzi w'amashure kuba atakurikije amategeko mu gushyira ishure arongoye mu rugero D ni mu gihe ntibayemere joseph nawe nyine abona ko ishuri ryiwe rikwije ibyangombwa kugira ngo rijye mu rugero ce iyo ishuri rigiye mu rugero rw'inyuma rica ririhisha amahera y'ishure make icyo abo barongoye ayo mashure banegura cyane ni uko ngo uwo mugenduzi w'amashure atigeze abereka impapuro buzuza bagatera ko ibikumu zigena ingero n'amahera arihishwa mu mashure yigenga zavuye mu bugenduzi bukuru bw'amashure Bujumbura basaba rero ko ubushikiranganji bw'amashure bwoshiraho umugwi uza gutohoza izo ngingo zafashwe n'umugenduzi w'amashure mu ntara gitega uwo nawe avuga ko ingingo zafashwe zisunze amategeko kandi ko hari umugwi wagiye uraca ku mashuri yigenga yose uraba ingena ayo mashuri ateye ingero amashuri yigenga y'igitega yashizwemwo ngo zihuye n'uko ayo mashuri yifashe igitega jean n'ibigira ku bwa radiyo isanganiro arakoze nibigira tugaruke mu gisagara cya bujumbura hamwe mu mashuri y'abayigenga canka ya leta yo mazone ya kanyosha na musaga bataramenya neza ibitigiri by'abanyeshuri bazokwakira abayobozi bamwe mu yo bagenzi bacu bashoboye guca ko bagasigura ko intonde z'abarangije igice cya mbere cy'ishuri nshingiro ibyo bita orientation mu rurimi rw'igifaransa zasohotse zitevye bakicura ariko kuzosanga bafise ibitigiri vy'umurengera igihe twahaca yatumenyesheje ko ari gutora intonde z'abanyeshuri mu biro bya komine bijejwe indero ariko amakuru twakuye ngaho yemeza ko ibitigiri bishobora kuba byinshi no ku ishuri shingiro ya kanyosha ya mbere hibonekeza ababyeyi batari bake barondera ibibanza bari imbere y'ibiro by'umuyobozi igihe twahaca yabwiye intumwa yiwe ko atari butwakire kuko ari mu nama ku ishuri ryigenga sesika ryo mu kanyosha abanyeshuri n'abigisha batonze ariko nta byigwa byatanzwe nk'uko byemezwa n'umuyobozi w'iryo shuri speciose butoyi arongoye iryo shuri avuga ariko ko icagoranye cyane aruko intonde orientation mu gifaransa zerekeye abana bo mu myaka y'icenda n'iya gatandatu zasohotse zitevye akavuga ko zasohotse mu mpera z'indwi iheze kuko turabona abanyeshuri batari bake batonze ku ishuri n'abigisha nabo nyine batonze ariko twavuga yuko tutatanguye neza ibyigwa abanyeshuri bari baraza buke buke kubera ko twaba tubibona mu ntango z'umwaka mu ndwi ya mbere usanga bariko baragwira kubera murabona yuko n’amaorientation yo mu w'icenda yasohotse ateba n'ayo mu wa gatandatu yasohotse ateba no muri zone musaga naho nivyo bari basanganywe bitari bike ivyo biruko mu gihe umwaka w'ishure 2018 ishure 2019 watanguye kuri uyu wa mbere ku wa 10 nyakangi 2018 Harakoze Rinibere nibigira tugume muri ico gisata cindero ciharije amakuru yacu yo kuri no mutaga amashuri amwamwe yagumye arihisha amahera yo kwiyandikisha ku banyeshuri bashasha mu gihe hari itegeko nshikiranganje ribibuza hamwe ku mashuri radio isanganiro yashoboye guca nko ku ishure nshingiro la Clairière du Burundi umuyobozi Teon Tuyisabe akavuga ko atazosubizwa ariko azoharugwa amahera y'ishure basanzwe batangisha ibyo vitamine Minerval Theo tuyisabe avuga ko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2018 ushira w'ibihumbi 2019 watanguye neza kiretse abanyeshure bake basivye batumenyesha yuko abana babo bataritegura neza ejo eh, rero twibaza yuko bazokwiyongera ku ejo mugabo abarenga mirongo icyenda ku ijana ryarabashije uno munsi ishuri ryanyu rigeze mu mwaka w'umunani mbega nta bashasha baba baracikandikije ngaha ku ishuri wanyu eh, abo twanditse bashasha ubwa mbere n'abaza mu mwaka witwa pome materinere eh, hama abo mu w'umunani harimo abiyongeye ko bake baje bava ahandi eh, abo mu w'indwi nabo dufise ni abari basanzwe biga hano iwacu baca babandanya uwahora yiga muri siziyeme hano iwacu agiye mu w'indwi ni insitirigisiyo otomatike avuga batandatu aja mu w'indwi direkitema rero nibo twakiriye mu windwi hariho abavuye ahandi mugabo ni bake twe twaciye tubandanye nabo twazana dufise mu wa gatandatu mbega ku batari basanzwe biga ngaha mu kubandika muba mwisunze iki twebwe mu kwandika umuntu aje ava ahandi hari ibipapuro tumusaba eh, arazana birete yahora yigira hanyuma twaba twaka amafaranga ya inscription mugabo kubera iteko y'ubushikiranganje baduhaye ayo mafaranga turayakira mugabo ubu tuje muri Minervare eh, kugira ngo umwana azoca ariha ayo yorishe gukuramwo ayo yatanze twara twita inscription hari nivyo turabaka na attestation d'honorabilité kugira ngo turabe ko bavuye batari baheranye eh, hari nivyo tubaka Uyo muyobozi w'ishuri la Claire akaba yari kuri micro ya mugenzi wacu rishari kubwarugira hajyo isanganiro yaciye no kuri se municipale ya Gasenyi mu buraruko bw'igisagara umuyobozi waho akavuga ko akiri kare kugira agire icyo ashikirije ku bijyanye n'ingene ibintu byifashe kino gihe hatanguye umwaka w'ishuri mu runani rw'amashyirahamwe yaharanira agateka k'abana fenadeb barashima kubitigira iby'abana bahebye amashuri mu mwaka urangiye byagabanutse ugereranije n'imyaka y'imbere yaho mu itangazo ugorunani rwasohoye kuri uwa mbere jacques nshimirimana arongoye ugorunani avuga ko abana barenga ibihumbi na mirongo irindwi aribo bahebye mu mwaka w'ishuri uheze akavuga ko impingi ikiri ndende aho ngo abegwa n'ikibazo cy'indero bose bakwiye gushyira ingufu hamwe kugira ibyo bitigiri ibibandanye bigabanuka ivyo rero mu runanishwe na debe twe turabikenguruka cyane ariko tukerekana n'ubundi yuko hakiriho impinga ndende ikindi twerekanye muri iyi tangazo ni uko hariho intara by'ukuri zari zikwiye gushimigwa hariho nk'intara batanze ko akarero ya bubanza hari hahebye abana ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana icyenda n'icyenda ariko muri uyu mwaka urangiye hagaheba abana ibihumbi bitandatu n'amajana umunani hariho intara ya ruyigi biboneka yuko yoba ifite ikibazo kidasanzwe dusaba abategetsi b'igihugu ku nzego zose y'uko bohaguruka kugira ngo icyo kibazo gitorerwe umuti n'intara mu mwaka uheze yari ifise abana amajana atanu na mirongo icyenda na bane bahebye ishuri mugabo mu mwaka uheze ibyo bitigiri byagiye ku bihumbi icumi n'amajana umunani na mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga yuko hiyongereye ko hafi ibihumbi icyenda n'amajana abiri by'abana baheze ishuri byumvikana yuko ari intara ikwiye gukurikiranwa cyane tukamenya neza igituma abo bana bari baraheba amashuri turabona sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro turadutunga kuri iryo jwi ritari ritunganije neza reka no makuru tuyabandanirize muri politike aho bushikiranganje bw'intware yo hagati mu gihugu buhamagarira abanyepolitike kudakoresha imvugo z'ugwanko muri kino gihe himirije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Terence Nairaja umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko ibyo bikunze kwibonekeza imbere hagati n'inyuma y'amatora akemeza bemeza ko binibonekeza ku mpande zose haba ku bari ku butegetsi canke kubarondera kubushikako ibintu imvugo hagati y'abanyepolitike ni imvugo zama zitera ikibazo cyane iyo himirije amatora wanashaka iyo amatora yaheze nk'inyuma y'umwaka amatora aheze usanga izo mvugo zo gutyozanya ziba zararangiye ariko iyo amatora yegereje ugasanga abantu bagombye gutangura kuza baravuga imvugo zitari nziza ijambo uvuga usohora riba rikwiye gufasha no kubaka mugenzi wawe nicyo nobasaba bo kwirinda gutukana bo kwirinda gutyozanya bo kwirinda kugira imvino zituka abandi abantu bose bakavuga amajambo meza kandi yubakwa hanurana kuko amatora araba agahera mugabo abantu baguma babana hakunze kuvugwa impande zibiri abari ku butegetsi n'ababurondera izo mvugo ziri ku mpande zose canke ziri ku ruhande rumwe izo mvugo iyo hageze mu matora kuko duhora tubibona haba ku baba bari ku butegetsi haba n'aba ariko baraburondera hari aho bishika ugasanga ku mpande zose iby'ukuri habaye kurenga karibu mu kuvuga imvugo zitabereye nicyo gituma navuze natanze impanuro nodeheza abandi na jewe ndimo nawe umenyesha amakuru urimwo nibaza ko abanyepolitike muri rwa rupapuro rw'inzira baba babisizemwo batabisizemwo bazaba barabyibagiye Leonce Nairaje ari kuri mikro ya mugenzi wacu Leonce bitariho abashona impuzu bita batayeri bakorera kwibarabara gitiriwe mission basaba komeri ya Bujumbura yo bafashe ngo basubizwe ama mashine yabo ivyo babishikije kuri wa mbere mugihe kuva ku munsi wa gatanu imashine zabo zafashwe n'igipolisi komiseri atwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura akaba yamenyesheje ko hari mu ntumbero yo gusukura izo mashine zafashwe abo batayeri bakavuga ko bari batonze aho basanzwe bakorera kugira bene gukoresha impuzu bashobore kubaronka n'inkuru ya processus nshingiro twebwe ntituriko turakora kuko ibikoresho byacu ntavyo dufise ntiturabishikirizwa ntiturabisubiza uyu numwe muri abo batayeri basanzwe bakorera imbere y'imangazini icuruza impuzu hafi y'igisata c'ibanki Interbank iri kuri iryo barabara avuga ko imashini zabo batarazisubizwa bagasaba meri kubafasha kugira ngo akazi kabo kabandanye dusaba meri ko yodufasha ikatwubahiriza kugira ngo ibikorwa byacu bishishikare kuko natwe turitwararika ibijyanye no kuriha amakori badusaba nta gihe na kimwe badusaba ibijyanye no kuriha ikori natwe ngo twiyumanganye ku bw'uno mukenyezi ati ni kanini haba ku miryango hamwe n'abaje gushonesha agahombo ni kaniniya kuri twebwe twakorera abanyagihugu nk'ababyeyi na cyane cyane bari bafite twari dufite impundu z'abana murabona ko umwaka ari umwaka w'ishuri bobo batakaje umwanya wo kuronka ayo ma kandi na twebwe turatakaje umwanya kuko niho twaronderera ubuzima ushika twebwe abana bacu ntibashobora kuronka ibikoresho kuko abo dufitiye impundu ntibashobora kuduhema natwe twashobora kugura ibikoresho ari uko abo babyeyi dufitiye impundu nabo bazigomboye n'agahombo kanini cyane Ivyo biruko mu gihe imashini zabo zafashwe n'igipolisi kuri uyu wa gatanu Beaufort Ndoreraho komiseri ajeje w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko abatayeri batohirahira ngo basore gukorera imbere y'izo mashini akavuga ko izo mashini zafashwe zajanye mu kigo BSR ngo zizosubizwa ari uko babanje gutanga ihadabu harakoze processus meri ya bujumbura imenyesha ko ija yafashe mu minwe ico kibazo turangiza no makuru mu bijanye n'inkino mu gwi w'umupira w'amaguru Musongate wo mu Gitega uri mu kibanza cya mbere mu ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ni nyuma yo gutsindira imuhira mesaje ngozi kuri kuri uyu w'imana ibitsindo bine kuri kimwe imigwi kiratangaza abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi akaba ari mesaje ngozi uri mu kibanza cya cumi na gatanu na vitaro uri mu kibanza cya cumi na gatandatu ari nacyo cya nyuma ibindi mu bivugwa mu by'inkino tubibaze evariste nzikobanyanga ku munsi ugira gatanu w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ku nkino umunani zabaye mu mpera z'indwi twari turangije n'imigwi ibiri yonyine yatahukanye insinzi iyindi iranganya ku munsi wa gatandatu imuyinga olympic star watsindiwe Muhira na aigle noir w'imakamba kime kubusa kuri stade prince gasore igihe cy'isaha umunani bumamuru wo mu wanganije na flambeau du centre kime kuri kimwe igihe cy'isaha y'icumi naho buja city wanganije kime ku kindi na message Bujumbura mu ruyigi flambeau de l'est wanganije ubusa ku bundi na ngozi city kuri stade ry'izigiro mu rumonge naho vitaro wanganije na lelie barriere ubusa ku bundi kuri w'Imana naho igihe cy'isaha umunani kuri Stade Prince Ruri rwa Gasore rukinzo wanganije na Kayanza United kimwe ku kindi igihe cy'isaha 10 naho Leader Dike Burundi Sport for Africa wanganije kimwe ku kindi na Atletico Olympique umugwi message ngozi nawo ukaba watsindiwe imbere y'abarorezi bawo kuri Stade Rukundo n'umugwi musongati w'igitega bine kuri kimwe uwo murwi w'igitega ni nawo wa mbere muri kino gihe kundwi ya gatanu ufise amanota amanota cumi n'atanu zose umaze gukina ikiriko gitangaza abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi n'ibibanza imigwi ya mesaje nguzi na vitaro irimwo kandi izo serukira u uburundi mu mahiganwa ya Afrika muri bibiri na cumi n'icyenda mesaje nguzi uri mu kibanza cya cumi na katanu n'amanota ane vitaro ikaba mu kibanza cya nyuma n'amanota ane inkino zihuza imigwi nserukirabihugu ya afurika eliminatoire de 2019 zari zigeze ku munsi ugira kabiri mu mpera z'indwi twari turangije intamba mu rugamba zatahukanye inota rimwe mu rukino rwazihuje n'umugwi gihugu wa Gabo ni nyuma yo kunganya kimwe ku kindi muri urwo rukino rwo ku munsi wa gatandatu rwabereye mu gisagara ca Libreville mu mugwice uburundi burimwo Mali niyo ya mbere n'amanota atandatu uburundi ni ubwa kabiri n'amanota ane Gabo ni ya gatatu n'inota rimwe Sudani y'Epfo ni ya kane nta nota na rimwe ufise